I sada ostaje još da, još zadnju stvar da spomenemo, a to je, ako bi neko pitao, pa dobro, ako je to tako, ovaj, kako da se mi ophodimo u našoj sredini prema njihovim simpatizerima, koji ih gotive, koji simpatišu, koji kažu, ma ne zna se, ej, nije niko tam bio, jel? Gdje si bio, nisi bio, ne zna se. Ovaj, možda su oni na hajru. sve što preko medija dolazi to lažu i tako dalje. Ovaj, ta olema što priča, ta olema ne zna, ona nije bila tamo i tako dalje, te poznate priče i šupe. Uglavnom, kome nije jasno nakon ovog što sam bar iznio, što sam stav, e, spomenuo učenjaka i što su rekli, a da ne govorim, pazite, e, izjave koje su davali učenjaci iz, e, iz samog, same Sirije, iz Iraka, iz drugih zemalja, raznorazemalja, e, ono, e, znači izjave o njima, o ovoj skupini, o njihovom ponašanju, znači toliko ima izjava, toliko ima ovaj odluka, fetvi koji su donesene, koje su sve u kontekstu ovog, ili su znači da opisu da su oni savremeni haridžije, ili u opisu da su znači da je to skupina fanatika koji su na dalaletu, koji nije dozvoljno da se, da se njima ide, da se bori ispod njihova zastavu, da se simpatišu i tako dalje, nego baš sve obrnuto. E, znači, kako se obhodi prema njihovim simpatizerima među nama? Znači, to ćemo vratiti se na ono, otprilike ono što je, kako je Ali Radelan obhodio se prema, prema, prema ha, koji se pojavili u njegovo vrijeme. A to je, znači, ispravno da, da, se oni se ne tekfiri, e, osnova je da se sa njima znači da se savjetuju, da se, da se vodi dijalog, da se vrši rasprava sa njima, e, klanja se sa njima i za njima, e, kada se vidi simpatija prema njima, sa njima se razgovara, pojasni se to skretanje, nakon, što nakon toga, ako oni i dalje ustrajavaju na tome, Znači, propisan je hedžr ako ima e, ploda u praksi. Hedžr znači da se ignorišu, da se, da se ne druži sa njima, čak da se ne selami sa njima, shodno koliko naginje, e, naginje toj, e, toj skupini. ako bi došlo do tog da ta skupina ili pojedinci od njih ispolje i silu, naravno na tu silu treba uzvratiti onako kako je, kako je Ali radijalno uzvratio na silu koja se pajala za vrijeme, za vrijeme njegovog hilafeta. E, to je otprilike što sam joj večeras kaže, molim Allah Žešanu da nam da fika u vjeri, da nam sačuva svakog dalaleta, a pogotovo od dalaleta e, najopasnije, najopasniji, najgori e, sekte u islamu, a to je haridžizma. Subhanak Allahume ve bihamdik, ešhadu en la ilaha ila enta, estakvirka ve tubu ilik. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.